kera akajisika kera agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwebwe mubandanya gukurikira radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi uno munsi turaba ingena ubugeni butunganijwe muri kino gihe duhera kuraba umugigwa waba aho hambere bukeye haraye habaye ubugeni umuteramanye n'umutama adolphe ntibasharira muri iki kiganiro mwateguriwe na ara dezihe bukeye neza agashitsi bayita wakora kubera ko iyo yakoze akazi iyo nzoga urumva niyo bazanira uwo muhungu eh ngaho babonye rero yagaye niho baca bahereza nk'ubu icyuma cy'ugwato guzo inzoga bakaca babahereza n'imikenke iciye basomako baca bamenya yuko uyu mukobwa yamaze gukomereka yakomeretse bwashitse babasubije umukenka kare bakawugegenera ngaho bagira banyweshe kuri iyo nkoko bakabaha n'akabugita ko kugegena canke umuhoro canke iki bacamye ko uwo mukobwa yarakiri muzima none abo ni bande batangiza nzoga abo batagize nzoga uwo muhungu yabwira abiwabo hanyuma bakaca bamenya icyo bakora nabo eh, yabibwira nde umuhungu yashaka kubibwira mukuru we cyangwa arabibwira na na se hanyuma uwo inasengeye cyangwa uwundi ahumuye yazindutse nawe yashikagira iki abibonye yuko hari umukenke uciye bazanye imikenke iciye eee eh, bajya mu bintu byo gusaba ikigongo n'inka barashobora kuyitanga kugira ngo umukobwa bigume mu ibanga umukobwa agume mu rugo eee eh, barashobora no kumwirukana eh. agira ati uyu si uwanje dusubiza inkwano yacu kubera yuko yagiye arongo nicyo gituma kera umukobwa bamukarira cyane rwose nicyo gituma kera watwaye n'inda bavuga ko bamuta mu gisima nyenze kuko aba yatetereje umuryango urumva rero aho hari aho bahendahenda umuhungu agira ati ntaco mugabo bakabaca amande hariho n'ibyo bagira burya bavuga gusubiriza mu ndumane bagasubiriza mu kintu uciye n'udaciye agashitsi izo ndumane mvuze n'izo baba babatekereramo bakabikora gute ubwa mbere kugira ngo babibereke babashira muri izo ndumane nyine indumane n'ingogo n'uwo nyine kugira ngo ashobore gushika avuga ibya inkera byagenze izo ndumane yarazitwara akazitwara ziri nk'iyo mikenge iciye aho yarerekana ibara rikaba riguye iwabo w'umukobwa bakaba biteguriye yuko bashobora no gutanga iyo nka y'iciro kugira ngo ashobore kuguma mu rugo baguma bamwikeka ko ashobora gusubira kuja n'ahandi n'ahandi hanyuma rero urumva bagukunze gutyo iyo basanze bagukunze gatuma umwana n'uwiteka ava mu bantu abantu bariteka yacaronka n'ibintu ukagira umwizero mu rugo agashitsi ariko wundi baguma bagira ati reka turabe kubera ko yubahutse n'ibyo hari n'aho n'ukwiba yiba hari n'aho ashyira isoni muri ibi hari n'aho ari umukunzi w'inda byamushikiye ariko arondera ibyajya ubwo buntu bagenda bajyanye nibo bwateye iteka n'uwo muryango wose murabye nk'ubu ubuye uko bimeze eh, icoye co gusuka imubona uye kumbure hari ico coba carahinduye mu ngo z'ubu ingo z'ubu zarahindutse gose zarahindutse urumva ivyo vy'ubusugi vyovyo ntawe ukibivuga kona no ubu bagenda bafise n'imbanyi urumva ubu ubugeni nyabugeni nta kanovera buba bufise uwo munsi akanovera kari mu mashugwe mu bintu berekana mu birori gusa nta kindi ariko kera akanovera kari ku kuntu nyene ko gucana inshe najya mva umucanje wanje eh, cyari kirundi cyiza mucanje wanjye twacanye inshe twahuye twese tumeze uko mucanje abari umugabo cyangwa abari bose barashobora kwitana bacanje kubacanye inshe n'uwo mugabo urumva agira ati ni ubwa mbere umukobwa wa mbere mbonye n'uyu kuko kera abo bakobwa ntibaboneka ntibaboneka kumva umukobwa iyo ari wese yaririnda wundi akirinda wundi akirinda agashitsi uwo muhungu abahungu vyarabagora no kuronka bakobwa iyo batabateruye atamwivye nyene nkuka mutegeye agiye kuvoma agiye busenya naho nyene baca bamumuha ari kenshi baca agira ati eh niwe kwanaka ubu ubu ashingirwa na se kera cyari ikizira kazirizwa yuko umutama aherekeza umwana wiwe kwabigwa ubu rero haraje ibi bintu bita iterambere mugabo rero urambye umwanya umwe n'ubu hari abakibikwekeza ibyo bintu hari abantu bagira ati sino kwinjira mu nzu y'umwana wanje mugabo akarira kwinjira wa munsi amushikiriza yari aho nyine niho yari ari niwe yavuze ijambo none habasigaye iki kwinjira mu nzu agashitsi naho mvuga ni kera rero hariho ibintu bimwe bimwe twari dukwiye kuja turareka bya kera tugafata ibibereye nk'icyateye imbere mubona ni ikihe nibi by'uko umwana wawe baramugu yagusabye nta gutinyana ni umwana wirereye ni wowe umuwuzi ni wowe ushobora kuvuga ingena umuzi ni we utanga umuhezagiro mwiza ni wowe utanga impanuro iyo ni we ugaba uko ushaka no kugabira abana no kubahezagira no kuba uburere ni byiza kera rero wumva byo wose byari ugutuma bikaba ibintu by'intumwa gusa ariko ubu rero urahishikira ugashikiriza umwana wawe canke no ngaha rero barashobora gutuma umwana uwo mukobwa atagira se arafise se wabo eh, ico kintu je ndagishima kuko cateye imbere semungaje aratangura ati ni mushike ni mushike mugabo eh, aho batamwe kubesha ni bajye abantu batanga amajambo ngo twari ko turategura ngo ngo twari tugira iminsi mikuru ngo twari ko tugira ibinimi ngo twari tubona abantu barengutse bashitse uyo muntu atangwe kubesha ubwa mbere arabeshe kuko bari babazi ko bajya kuza ko aza kubafata neza kuko abona yari abiteze yari abazi muga adashaka kubavugira ijambo mwaje twabiteguye ndabibona mwashitse ntitwayaza amasigara acicaro shikiriza ijambo ryanyu rero mwazanye eh, nimunshikirize rero iyo ngabire muzaniye hmm. ahejeje kumubwira uwo se w'umukobwa nawe canke ashobora kuba ari na se wabo canke uwundi muhumure yaje nawe acavuga gute uyu o oh, araza ati mushinga ntahe kuko natabara bose mu rubanza baba ntahe mushinga ntahe waraje urashika mu rugo iwacu uradusaba udusaba umugeni ubu ntibakivuga inka uradusaba umugeni none nguyu twamuzanye umwereke umwongo uhuma n'udahuma umufate neza uwo mwana iwacu yararetswe kunuku nuku nuku nuku abivuga ibyo amuzi ko ibyo amuzi ko kuko nabwo ni umuntu aba amuzi rero ko twunze ubumwe ntuze umucishe ku giti ntibuze umwicishe mu hanyuma akajya atangura agahezagira abana akabahezagira akabifuriza urugo rutahwa n'abantu akabifuriza kubyara imbuto zose umuhungu n'umukobwa akabifuriza mbere bakavuga bati urugo rushasha rutera amabavu no kumugabira akamugabira bakamugabira hanyuma akavuga ati rero mfata neza rero nk'uko umunsi wazi wanjye na jewe nagufashe neza tuzomubungabunga hari aho barongorwa bakina mu ishuri ayo mashuri tuzobandanya tumwigisha natwe akemera nyine ko aza kwakira uwo mwana mbere ntavuga ati ni umukazana avuga ati ni umwana aje mu bandi ni umwana nzomufata akemera naho munyuma dusanga hari bija bihinduka akamwemerera nawe nyene rero umutama akamugabira akavuga ko azomwereka eh, harima akazomwereka azomuha inka yo gutabira agaca bahezagira rero bavuga ibyo bavuga mu kirundi ngo kagira inka n'imirima ruhagira ivyona n'ivyonona ibintu nk'ivyo bagaheza akaba kahezagira hanyuma bagaca nk'uranera ati ni wicare rero shika hasi duheze rero dusangire tuvyine dutambe tunezerwe turasangiye amaraso turasangiye umuryango agashitsi impanuro notanga nta kuja kuja kuvuga amajambo uri umuntu w'umushinga ntahe ufise imvi nk'ubu kwanje ukaja kuvuga ngo bariko baragusaba kandi umukobwa wawe yamaze gukubita igikumu ibyo ntibagerageze barondera umwanya ukwiye ubukene burahaba turabizi atangure azi basabe bazinduke basabe kandi hari ababigira hanyuma baca bagenda muri leta mugabo ntibitange gukwa kuko igihe uri kuravuga ngo nta mwana ari hari abigisha ngo nta mwana ariho ngo umwana ari si hari ngo nta mugeni dufise kandi bazi neza ko avuye gukubita igikumu ikindi babishoboye niba bagitwikurura umuntu atariyitwika ataracibwa bwinshi tubivuge gutyo atararongorwa 大概是。 ni ikiganiro agashyitsi cuno munsi giciye kigarukira twari ko turaba ingene ubugeni butunganijwe muri kino gihe kandi twabonye umugigwa waba aho hambere bukeye habaye ubugeni murakoze mwebwe mwakurikiye kino kiganiro arakoze umutama adolphe ntibasharira twateramanye ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe nanje Alain Desire bukeye neza naho butaha agashyitsi agashyitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi